ge patra amo activigas la cerbon plei forte. Diversae spezoi de amo montrigas en la cerbo malsame forte. Tion resultigas nova studajo el Finlando en kiu estis mesurita la activezzo de test personoi. Plei forte reagis la cerbo ce la amo de gepatroi directe al iliai infanoi. En dua vizzo proxime sequis romantica amo. Homoi usas la vorton amo en tutte malsamai contextoi, por romanticae sentoi cae sex al logo, same quiel por gepatra amo, la amo al amicoi, bestoi, cae alla natura medio. En Testerio, esplorista teamo de la alto universitato en Finlando, utiligis funccian magnet tomografion por registri la cerban activetson de homoi ce diversae scenaroi. La resultoi aperis nun en faca giornalo quindec quin viroi cae virinoi en la agio de dudec hoc, gis quindec tri jaroi, parto prenis en la studo. Ili ciui havis almenau unu infanon, cae diris prisimem, che ili trovigas en am rilato. Dudec sep test personoi havis crome dom beston. Alla parto prenantoi oni audigis ma longain racontoin pri ses diversae spezoi de amo. Alla proprae infanoi, alla partnero, al amicoi, fremduloi, dombestoi, cae alla natura medio. Pritio ili devis pripensi ciu foie dum dec secundoi. Control cele presentigis scenoi, sen amo. Rigardi el la autobusa fenestro, au sen attente brossi la dentoin. Dum la fasoi de audado cae pripensado, estis registrita la cerba activezzo. Crome, oni encetis per demandiloi la opinioen pri la diversae categorioi de la amo. Racontoi pri la amo alla natura metio activigis en la testoe la recompensan sistemon cae vit perceptain areoin de la cerbo, set ne sociaen cerb areoin. La amo alla proprae infanoi iniciatis la plei intensan cerban activetson. Dense sequis la romantica amo diras la esplorista amo. La gepatra amo havis en tute unican etson. Nur ce gi estis activigitae certai areoi de la striato, ciui estis ligitae cun recompenso. La striato estas parto de la basae ganglioi, ciui appartenas alla grand cerbo la consentema amo al fremduloi aliflanque elvocis el vocis en tutte comparable mal activigon de la cerbo. Atento capte estis por la te amo, che la activigita e cerbae areoi forte similis ce civi formoi de interhoma amo, nur la intensezzo de la activigo variis ciui contextis cum socia percepto. Ce la amo alla natura medio cae al dom bestoi, ne trovigis tiu activiga schemo, cun unu excepto. Tiu concernis scenon pri dom bestoi, ciu textis en unu el la racontoi iene. Vi malstrece cusas heime sur via sofo, cae via dom cato al proximigas al vi. La cato cun ruligas apud vi, cae ron ronas dormem. Vi amas vian dom beston. la cerbo mesurado, laula esploristoi eblas ecconi, coni, la concerna parto prenanto mem havas dom beston. En tiu caso, la cerbo pli probable activigas ancao en sociae cerb areoi, do simile, cielce inter homa cor inclino. La teamo attentigas prilimigo, che la resulto in estas generaligeblae pro la malgranda nombro da parto prenintoi. La amo estas complexa cae plurtavola fenomeno, kiu estas biologie causita, cae estas culture modifita. Esplori la neurona in mecanismo in de la amo, tio ebligas ne nur filosofia in discuto in pri la natur de la amo, cae de homai rilatoi, diras la te amo. Oni esperas anca pri practica utilo, ce la psicologia curazzado de malsanoi kiel affectioi de rilat capablo, depressioi, cae problemoi en personae rilatoi.